nek wis ngene iki. Oh, pancen wong lanang ku golek beneri e dhewe. Tak rungo-rungono teko njaba awakmu ngoceh opo sih sing kok omong. Eh, anane ngene iki ana sebabe. Katik mule barang ora apa sih? Lho wong rumangsa duwe omah gak oleh mule opo sih kon? Eh, rumangsane duwe omah. Karepmu. Lah marine, wong tamet jagong bayak nganti rong dina rong bengi ku lho apa e Oh, nduk kono iki aja salah. tampa awakmu kono akeh kanca-kanca lawas sing ketemu mulane ngires nostalgia pisan dadi eh kelinci penkang kang Wis tak ngerti aku. Atan-atan ngono ngerti aku, ting kamu ngono ngerti. Rumah sama gak ngerti ngono ta? Lho ngerti apa? Ta apa kudu dioko nawas aku iki. Wis bosen Terus Wis ndelenger karo aku, tinggalen cung. Lho. Oh ini nek omong lak ono ae. Masih aku yang ngono. Anane aku rong dina gak muleh. Sakjane ngono ana sing tak pikir-pikir akhir iki. Alah mikir apa ngerti aku? Mikir iku sih, mikir iku ta. Mikir bijo jantung ati winginane iku ta. Jantung ati, jantung ati apa? Kene ngawur kene. Aku rak ya. waktu kabul tak olehno semenjak kabul mulih teko omah kene tak delok-delok awakmu lho sak ben dina rupane meseng teh <laughs> rupane ada apa-apa kene lek kabul lho pancen apa nang kaya kepegelen eh? wong lanang ora enak nek maido bondo maido tok bareng sing nambangi penggawean itu masa aku ngepel aku nyapu aku adang aku sembarang aku ya pegel aku wis ngati selu ah gak soal iku Aku meneru lho hatimu yu nang kabel yu. Bukti ini nek awakmu iku duwe rasa karo kabul aku ana buktine. Alah, bukti apa? Aku saben dina ngipi. Ngipi apa? Dimut wedhus. aku ngerti. Eh, wong lanangku ya ngono. Sopo iki? Temen iki. Tau kok kese mata aku rek. Eh, boleh kae iki. Kidul. Kula ning. Maning bang ngipi ta? Mboten lan apa sih? Lah kok temen ta? Bu, tak kira aku ngipi, Bul. Kok tinggal sik pirang wulan, Bul? Perasa aku wis kok setahun kok tinggal temenan, Bul. Ampun ngoten kin krungu bapak niku lho. Ah, apa-apa, gak apa-apa. Bapakmu wis aja Aja direken bapakmu wis nak mburiku temenan. Oh, ngoten ah. Iya, wis aja bapakmu iku. Niki ngeten, kula mantu nampa surat niki sampean niku, Pak. Iya, iya. Terus kula balik mriki, ajeng nyambut damel mriki malih. Iya, iya gak apa-apa, Bol. Pancen kapane mak ning ngono. Nggih, nggih. Iya. Tak. Ten pundi, Bapak? Bapakmu nang mburi. Oh, nggih. Bapak no lapat golek bapakmu iku. Nggih. Bapak no. Nggih, sampun kula pokoke nurut kali sampean mau, Bol. Iya, wis kan pokoke apa jare mak ning. Nggih. Loh. Sopo iki? Kula ae, Pak. <laughs> Kon rene mana, bul. Nggih, saya surati kali mak ning napa kaya nyambut damel mriki malih. Oh, rupa-rupane nang desa Kangelan ya golek gawean ana nang kampungmu kono. Ya gak mergo ngono pancen aku sing nyurati, penggawean kene nek aku ijen iku keter, pegel. gampang mah idut tok wong lanang. Sajane ngono aku masih gak dibantu aku ya iso nyambut gawe nang kene. Apa sih, Adik? Tambah-tambah tenaga maneh ae. Aneh mboten tambah iki, kula wangsul mak ning. Lho, aja aja nak aja. Kon ndek kene ae wong sing bayar ku mak ning lho. Nggih, nggih. Piye mak ning? Kula mboten rencang mak ning. Gore, Bang. Nggih, nggih. Lanang ta wedok? Istri. Walate kok pamerno aku. Kok pamerno aku ta? Ndek kutho kene bol, sak kurang arek ayu, arek mili lengol gak kurang. Kok kok pameri arek wedok aku la opo? Kula niki bute napa mamairi sampean iki lho. Sopo ning arek wedok barang? Ndak amu ta? Sanes. Niku adek kula. ademmu. Nggih, tumut nyambut damel lan mriki nek ademmu temen. Nggih, nek kirane ditampa, ngoten lho. Boleh ngono ya wis dadah. Kok ngono mlebu nak wonten penggawean akeh ndi ndi adekmu. Kok niku napa wonten jabi? Nang jaga ta? Nggih. Ya kon mlebu kon mlebu. Su su su. Apa, Cak? Kene mlebu. Oh, iki ta, Cak. Nah, iki kenalno sing wedok iki Maning. Oh, ya aku maning, Nak. Nuwun sewu lho, Bu. Iya, gak apa-apa jeragane cacakmu aku. Nggih, tepaken kula Suharti, Bu. Oh, iya iya iya iya. Pak, tepaken kula Suharti. Oh, iya iya iya. Nah, nggih niki, Pak. Niki oh. adik kula. Oh, iya iya iya. Nggih. Wis tak tak jake nang mburi ya adikmu ya. Ayo tak didi penggawe nang mburi nggih. Nggih, nggih. Sak sampean kan kan. Ya ya wis tak, wis tak. maning. adikku lho lan apa kula niki? Buji bapak sing adikku lho sampean takon. Adikmu dulur ceri, Bel. Nggih. Wis nek ngono Bul kon nyambut dogo awe wis nek kene wis aja mule-mule ya Bul ya. Maling ngono omongi bapak iki. Gak ngono Bul. Adikmu datang tak delok ayu rene er Bul. Nggih soal wedok, Pak. <laughs> Iki lho Bul. Nggih. Kon tak kandhani. nek pancene kon wis krasan nduk kene adikmu ya krasan eh gawe apa mulih nang desa atik bapak iki ape gawe omamane bul nggih kon ngerti sih hubungane bapak karo makning iki satemene wis wis kenek jarani hampir pecah mung kari golek jalarane apa bisane aku iki pisah mergo apa aku wis mblenger ndelok makning mulane soal adikmu ya bul ya nek pancene bener-bener krasan nduk kene kok tak gawekne omah tarin pisan. Tarine gelem tak rabi. Iku lho dhuwit kanggo kon, jek kuwatir. Saman niku mumpun sampean pikir sing temenan ta, Pak? Lho, temen iki, Bul. Mpun sampean pikir nggih. Wis tak pikir. Nek soal adik kula, hmm. kali wong tua kula niki terserah napa jari kula. Oh, ngono ya? Nggih, kula damel ijo kula damel abang trosi kula. Oh, oh ngono oh, percaya awakmu. Hmm, ah, nggih. Ah nek pancene ngono aku mercayakno awakmu ae. Nang wong tuamu eh, engko iki duwe ae. Nggih. Tak serahno kon. Lah kapan aku iso rono nek perlu kawinan pisan ngene kono, Bul. Ngoten ah. Iya. Mun pokoke wulan niki mawon ah. Iya, iya wis wulan iki golek tanggal wis tak serahno awakmu. Nggih, nggih. Pun sakniki ngeten mawon. Iya, apa? Benjing mawon. Heeh. jam songo tanggal 10 hmm. sampai ndugi griya kula hmm. adik kula dadi kemanten oh dadi jam songo tanggal 10 ya nggih iya iya iya adik kula dadi kemanten iya iya cocok iki ngene lho iki iki. Nggih. Makneng iku ambek bapakmu iku lak wis jane ngono wis gak cocok nak rumah tangga. Pisan. Wis 15 tahun makneng iku gak duwe anak. Oh, nggih. Sing pindho tukaran ae nak. mungkin. Jadi ngono ngene lho, Ti. Terus maning kok wis pegat syarat karo bapakmu iku. Oh, dadi jenengan sampean piraan ta, Bu? Resmi piraan turu. Oh, nggih, nggih. Mulane ngene lho, Ti. Jadi ngono maning ku yo, ambek cacakmu kabul ku lak ada rasa ta maning iki, Oh, nggih. <laughs> Nggih, kula ngerti. panjenengan menika remen kalian tatak kula. Ya ngono ngono kuwi bapakmu dhewe sing gak Oh, nggih. ngene lho, ngene yo. Kon yo. Nggih. Iya, nang wong tuamu. Kondo karo wong tuamu. Lah, iki dhuwit. Engko kok kekno cacakmu. Cacakmu kan sing temen, kaya omongane mak iku mang. Oh, nggih, Enggak lek kula sing ngomong mesti percados niku. Temenan yo. Nggih, temenan yo. Tak pasrahno ambek kon yo. Kok tak tukokno kalung nak temen. Nggih. Tapi ya. nggih sampean sampean sampean supe lho Bu nggih. Iya iya iya. Kita tanggal 10 nggih jam 09.00 sampean dugi ngriko ndamel pakaian kemanten cak kabel dadi manten. Oh ngono ta. Ngono ta. Nggih. Ya wis tak gani omonganmu ya Temen-temen temen. Nggih nggih. gak wani ngamuk. Lah iya sampean iku lho ora dibondo barang kok iso nekakno tayub iku lho. Lho lho, lho prasamu. Lho la pari sing nompo nang ngene lombongi pra, parine sapa prasamu? Parimu ah. Ola oh, apa parine wong iku. Ono kan ana wedok. Awas yo nek gak cukup bang mbayar tandake kok yo kronomu tak dol, temen tak dol. Alah, tanda iku sih. Heeh. Tanda sing teko cerme. Ya. Alah, iku masih gak dibayar, gak apa-apa pokok aku gelem ngetro muli. Oh, ngene mati kan ya, terna, terna ya, terna. Temen. Awas kok nek ngetro. Ya apa tandake Jolino ta? Ya aja sih, Pak. Wis kadung kok ngene kok diolehno, jajal ta. Sama niku lho kon diae ambek ngono. kan mosok ngerti mete wong lanang kon niku. Lho golek apa? wah oh, aku mumet ndelekno jas kabul ngono lho. Wala panek gak didas gak usah nyeleng-nyeleng, gara isin karo tonggo, Pak, Pak. Oh, isin ambek tonggo lah ya opo wong ngarani anak dadi kemanten. Gak iso nukokno lah diselene nang tonggo sih. Ya delokan jajan jajalno dhisik nang anake kono. Wis bol gawin. Gawin jasa mene gadhewe ini arene. Delokan ta, Mbok? Aku gawe jas ilengenku gak ketok belas ngene lho. Ya iku sahne bapak. Wadik landunge nutupi dengkul. Eh. Ya beno nak, iku kangge syarat ngono lho. Blangkone ta, lodoke nemen ambek aku ga wedhe. Lah gedeng, gedhe ngono ya gandeleng ganden ra kena burine ngono. Bapak iso mbarang gak tepak. Belas bapak iki sing gak tepak iku dudu bapak. Makmu iku lho tandane muring-muring ngetok duwe gawe muring-muring delok daya wis padha teko kok lho. Lho, oh iya Pak, daya padha teko kok sampe ning ngarepane lho, Pak. Jus, jus. Monggo, aduh, oh, gambar bojo Mas, Jus. Mboten. Lho, iki nak muni. Nak muni. Nggih, Bu. Daya mboten nderek ta? Ah, mboten repot. Oh, repot. Lho, tulus. Kene lho, kene lho. Wedi. Kene iki, kene iki. Nggih. Sastra, sastra. Nggih. Lho iki apa Bambang? Bang? Basuki Bas, kok totoan ya sing daya ya. Iki ngene lho, ya oh daya-daya wis padha teko kabeh. Ya. Nggih. Mulane awakmu tandai lah wis siap to, Mas? Ampun. Lah nek wis siap ya kono, Bang, ya gaya-gayane kono dikandani. Ampun ah. Heeh. Tandake sik sik kula deloki tandake. Oh, nggih nggih nggih. <clears throat> Sampeyan nak jajan enak. Nggih, lek ajeng ngoten diwiwiti, Pak, nggih. Lho iya wiwit ana, Mbak. Ayo, Ayo, ayo. Wandake muwani sirek. Derek-derek kula sedaya kakung saha putri. Kula atas nami wakil saking ingkang kagungan kula matur sembah nuwun dumateng kerawan panjenengan sami ingkang memeriahaken pengantenipun Mas Kabul kalian Dik Suhartini. Nggih. Eh. Ingkang angka kalih mok menawi wonten kalparanipun ingkang kagungan ajat kula ingkang kajibah nyunaken bunging pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Sajengipun kula atas nami pramugari utawi pembagi sampun. Mbok menawi wonten kalepatan kula, kula nyuwun gunging pangapura dumateng panjenengan sedaya. Pramila tayub lan yen-yen menika badhe kula wiwiti. Nuwun. nggih sapa iku ha sapa atene ndahe ku sapa aku ngene lho mbokmu biasane anggere ana tanda mesti kok ngarepi ku lho ha oh kok niku dhuwit gorene dhuwit dhuwit gak usah engke dhuwit nang tandae lho ya wis dhuwit iki tak kena kon aku guntingno dhuwit sing sik foto iku lho dhuwit ana foto dhe apa iku lah ya sing durung dicita mon mon mak mon niki tamune akeh kok isine sih ada ada ada lho ayo ayo cek iki heeh ayo ayo angkatin suaramu sing enak lho enak dong mm. Aku nek wis jejer tandak ngene, mari mulih jejer mbokmu. Bosen ta. Ayo, ngene. Dire kon buka maneh kono. Jaga kene wis wengi. gak milih gendeng, sing milih no gendeng awakmu ae. Pokoknya awakmu cocok, bapak iki cocok ae. Iya ngarep nak, nek pancen awakmu sing ana gendeng. Lho ngono iku. Oh sama ri tandane Samira, Pak. Lho iya, Cak Simen Samira. Ah. Jus jus kene jus. Dalane jus. Hormati Sastra lo combiné lo juri-juri jaipongan lho mbak Gen, gen, saniki yuk daerah di Oh, juri-juri teletek Surabaya Terus Bang, iya Mantan hmm. ngaten juri-juri Oh, juri-juri jaipongan Oh, iya, iya, aku lah joget aku lari bapak lu aku ya nengon Oke, oke, oke Kau joget? Eh, dasar Waduh, etes kok Eh, apa? Tuh Eh, cemberi Gracias. foi Apa iki? Apa iki? Eh, anak mandel wedok tok iki. sih damel jas. Sarane desa mawa cara. Manten teng mriki syaraté kedah dipun kerudung riyé. Lah sampean lenggaten kuwade, niki kerudungé san pasang riyé. Nggih. aku sing ngajakno kerudungé gorene. Batan nggih. Enten manten lanang tiang dakan sampean wakile bapak maratua ta sampean oh, nggih rene kula niki dereng kenal kali bapak maratua lho niki kemanten lho kenging napa kok kemanten atik ditutupi warane mila dikrudungi niku lek desa wacara ta dhewe-dhewe oh. wis syarate kedang ngoten pun ada tenak niku nak oh nggih nggih mak lho lha kok penak lho kok awakmu lha apa penak nang kene lha kon lapo nang kene lho Lah aku nang kene pancen aku mbiyodo. Lah aku nang kene yo nyinoman kok. Lah apa nang nyinoman nang tempat kon dhewe lha apa kene kok pakai manten? Yo aku aku aku aku mbiyodo kok. Oh. Lah yo apa iki jane selesaine gak selesai anak cemur pak. Cara-cara. Ini, ini, ini, ini, ini. persoalan, mulo beres, no. Iki ono biodo kok pakan kemanten, jari ini. karno, ya apa iku? Lho, Bol. Iki lho ya apa karepmu iki, Bol? Nggih. Eh? Kon kok iso kaya ngene? Berarti awakmu nipu aku iki. Iya, karepmu ngono. Lho, nipu sing yo napa sih, Pak? Ora ngisin-ngisino janjimu biyen ya apa? Rak dadi manten mbek adikmu jam 09.00 tanggal 10. Eh? Sampeyan eling kali omongan kula. Ya apa? Omongan kula lampun bener, Pak. Heeh. Tanggal 10 jam 09.00 sampeyan ndugi griya kula adik kula dadi kemanten dadi dudu aku sing dadi kemanten lho mboten wong kula mboten ngomong kali eh, sampean kenapa eh, eh. bu awakmu aja mensa-mensa ya aja pinter mencok ilat Apa ngomong apa karo mak neng? Mak neng tak diake lo ya? Lo, kula napa salah? Kula ngomong niko bu? Ngomong ya apa pak mu? Tak ngerti aku lah niko. Bu, sampean teng griya kula jam 09.00 tanggal 10 sampean damel pakaian manten ke sang griya kula, Bu. Cak kabul dados manten. Lah iya dadi manten karo aku. Hala nopo Lah karo sapa? Kale kula. Lho nek ngono awakmu karo niki rak nipu aku rak. Kula akoni, Pak. Nek panjeni kula niki nipu sampean. Dulur-dulur sembodo, Pak. Maksudmu? Maksud kula kula ningali rumah tangga sampai niku pun tentrem ayem boten kekurangan napa-napa donya nggih kata duit pun nyekel sampean kok nggak ada kemilikan kali wong liya masih ibu barang niku ngoten oh, lho Pak oh iya iya iya Dadi aku wis nyadari nek okay, okay. Dadi nek ngono kon nemokno aku karo ibumu iki amrih aku iso rukun maneh. Nggih. Oh, kon oleh arti. Okay. Aku oleh ibumu. Okay. Tak pikir-pikir sedina iki ra ana kemanten kembar.